Može li uvaženi Hafiz reći zašto u jučerašnjem dnevniku BH televizije nije spomenuo da je on širijatski recezent prijevoda Kur'ana na bosanski jezik e, u prijevodu Besma Korkute? Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam, rasulillah. Či znači, nama nije stalo da istaknemo i sve ono što, znači treba upoznati ličnost i ono što je njegov rad na Allahovom putu. Znači naše pojavljivanje sinoć nije ništa drugo od nego potreba na zdrav dijalog i na određene medijske e, istupe koji su se dogodili u ovom periodu u ratu i poslije rata gdje se često stranačko poimanje medijsko i slično sprem mnogi stvari koje su nepoznanica mnogima znači osjećamo za obavezu i vađi bi zahvala Allah subhanahu tela i studiju BH televizije koja je na određen način otvara vrata za zdrav dijalog i zato to će biti sila metoda da mnogim onima koji su željni sukobljavanja, ispravljanje nekakve atmosfere napetosti, inša Allah zatvorimo vrata i vratimo ih na ono što islam traži, a to je spajanje na uputi, zdrav dijalog i podučavanje i učenje i da je islam upravo vjera učenja i proučavanja da oni koji znaju, znači njihovo je da predstave i dostave, oni koji ubacuju svojim neznanjem raznorazne Znači oni će vremenom kroz davetski rad i pozivanje svih krugova i odgovornih kojima je, inšalo stalo da Islam dođe do srca onih koji ga tragaju. Alhamdulillah Bosti je zdrav ambijent da se stepen, postepeno razvija svijest o zdravom Islamu i onome što Allah subhanahu ta'ala voli. I taj odgoj proces je proces koji moramo uvažavati jer odgoj ličnosti i društva ne može se dogoditi za dan i za mjesec, nego je to period koji je upravo odgovornost svakog pojedinca u skladu sa mogućnostima kojima Allah subhanahu ta'ala podari i poziciji.